висита сорочка приписана грудях, вугільне волосся над тілом мерехтить іскрами у сонячному промінні. Де він узявся тут, у колі? Хто це такий? Може, якийсь Петровецький? А може, не Петровецький? Тільки в своєму селі вона таких не знала. О, руку звів наче рукою мами до себе. Може, хтось знайомий, чи сказали, не гадаєш? Бо цього дійшов мазерці за нею, бо цього б кликав до себе. І сміхається, якось так силовано, кривляться губи, на цьому бориться. Жаль, хочу сміхнутися йому відповідь, бо старбок такий славний але душа її насторожилася і застерпла. Якось він так чудно йде жити до неї, мов би долає круту воду, все ближче та ближче, повистивши в розпії, геть посипинівши осмаглим лицем, наче лице забребіння. Ні, таке незнайомий парубок, а славний тільки якийсь чудовий тут одний. І чого мовчить? Чого не озивається? Хіба так парубок підходить до дівчини, що не смітнеться і не озивається, а тільки дивиться страшно. Чого він так страшно дивиться? Коли довкруг такий чистий польовий простір, і такі ясні блакитні дані вгорі небесні. І тільки він тримає, Вінки та блискіті в руках. Лесенко почав би залізний лампці у його руках, турцьований та покритий бородавками. Віддай хліб. І той ланцюг порською гадюкою злітає вгору над галеною головою, ось ось обхопить шию смертельним засморгом і дівчина з розпечленим зонтом кидається в бік. І ось вже біжить вона стежкою, а серце заходиться в грудях, а серце він стає в самітенькому горлі, що продихніти негодно. Віддай хліб! чується ззаду. Той крик стожен, мов би, шмагає жалю по спині. Ладно бігти ще пруткіше, але молодожито б'є в груди але повітря стає спиною, але може влітають у землю. Здається, що ти під задом відстає, а близько що залізний ланцюг скоро здійсниться на шиї, і їй хочеться лементувати. І їй хочеться лементувати, щоб почули люди, щоб оборонили від напасника, який хоче її задушити, і відняти хліб та цукор, що дістався від дядька Сави. О. кричить у білий світ. А білий світ не відгукується на її розпач. Спіткнувшись, Галя падає в жито і вже не має сили звестись. Що буде, те й буде. І вона заплющується, припавши губами до землі, вдихаючи давке порохно. Співають жайворонки. Потоки срібного співу дзвенять угорі, і Галя спершу навіть не розуміє, що то жайворонків спів, бо хіба ж може весь білий світ співати, як жайворонок? Аж не віриться, що почула ту музику тільки тепер, і вона цілющими ліками вливається в душу, змиває сліпий страх. Помакавши за пазухою хліб та цукор, Галя відриває голову з землі сідає і, бачачи довкола тільки шелестке жито, слухає жайворонків, які співають начебто ще запопадливіше, ще дзвінкіше. Галя зводить голову, сторожко дивиться понад житом, що вигойдується розлогими хвилями. Ніде нікогісінько, тільки пустельне зелене море, тільки святково чиста блакить над зеленим морем. Чого вона злякалася? Чого? Може, той залізний ланцюг їй тільки привидівся?